ISKAI kaq capítulo. Chaynaha amaya TUKUIMANA imana allintaqa Amaya pitapas ICHIKCHO Amaya ISKAI UYAHAKA ICHIKCHO Amaya envidiakuychikchu. Amatajya cuento jipipas ICHIKCHO Chayraq nasiko Huawakuna ñuñuta maskachka JINAYA Dios Pachija palabranta ICHIK chaywan wiñaspa salvo kanaykichikpaq yachankichikñam señor sumaq sunqu Causa Kawsaq rumimanta. Señorninchikman ya asuykuychik. Paitam runakuna wishchupakurqaku romita rumita chupacuchca hina. Dios mi chay causa rumita acliarga ancha ancha valorniyuq kasqanrayku. Hamkunapas causa rumi hinam Dios mi hamkunawan rumiwan perhachca hina, yatina templota napi chaynapi caspa kaspa atina ofrendata dios Diosman kichikpa... Kay taga Dios hachasken raikuyam. Bibliapas nichkan mikainata... Ñuqam Sion mojo churani, wasipa pa esquinan hape romita. Chayga ancha valorniyog akllashqa harumim. Manam hukman yanqachu pipas chay romipi chai chayrumiqa ancha valorniyuqmi. Mana kunapahmi ichaqa Bibliapan Ishangman hina cumplikuq. Wasi pirqaqkunapa wishchupakusqanku koromija. simientupi iskinan hapih rumiñam rikurirurqa. Paymi mitkana rumi hinaspa urmachiko hatun rumi. karunko dios pa palabranta mana kasukuspankum. Chaypaqmi sitasqaña karjako. Dios Diospa kunamanta. Hamkuna michaqa kankichik dios runakuna. Reyta servinaykichikpaq sacerdotikuna. Dios kawsaq nación, Dios manta runankuna. Chaynapi Diospa tininmanta willakunaykichikpaq. Paymi tutayaymanta hayasurqankichik, admirakuypaq kanchayninpi purinaykichikpaq. Ñawpaqtaqa manam runankunachu kichik. Dios kunanmi ichaqa parunan kunanya kankichi. Ñawpaqtaqa mana pipapas llakipayasqanmi karqankichi. Kunanmi ichaqa pa llakipayasqanña kachkankichi. serbientin kuna hina kawsanamanta. Kuyasqay wawqipanllaykuna. manta karupi yachaqkunata hinam ruygakuykichi. Ama yaruraychikchu, aychaykichikpa mana allin munasqankunataqa. Chaykunaqa guerrapi hinam kachkan almaykichikwan. Dios mana aduraqkunapaq ayllанpipas allintaya kawsaychik. Chaynapim hucha ruraqmanta hina kuntraykichikpi rimachkaspankupas, allin rurasqaykichikta hawaspanku Dios talabanjako cuentamañaj kutimuptin. Señor ninchikraykuyaka sukuychik runapa churasqan autoridad kunata, Hatun autoridad kasqanraykuyaka sukuychiktaq reytapas. pa' Kazukovichikia paypa churasqan kunatapas Paykunaqa churasqa kachkan, hucha ruraqkunata castigananpaqmi, inaspa, allin pahmi dios Diosqa munachkan allin ikichiktam chaynapi mana chainapi runakunapa mana rimaskanta upayachina ikichikpa kausai libre librikah runakuna hinaya. Amatahya librikas ikichikman hinaha Mana allinkunataqa ruraychikchu. azuanga Diosta SERVE runakuna HINAYA kawsaychik. Respitaychik llapallanta. Kuyaychik iñiq masikichikunata. Manchakuychik Diosta. REITAPAS NIAKARISKAN y imatam Cristo kuna. respituam kasukuychik patron nikichikta. Amatah pacienciayuq alin runa kaptillanchu, asuanga kasukuy mana alin runa kaptimpas. Dios y yachaspa, mana kahmanta nyacareja allinmi. Ichapas mana allin manta castigasqa kawaqchik, imallin machaita pacienciawan ñakarayqa, alin rurasqaykimanta pacienciawan pa Dios Diospa hayllanpiqa allinpuni. Dios Kristupas ñuqanchikraykum pai chaynapi paypa ejemplonta pa Paija manam ima uchatapas rurarjachu, nitajmi pitapas insultaptin kupas, manam kutipakurqachu. kupas, manam pa Paija allin arreglo ruraq derechumpi Diospa makinmanmi michurakurja. Kristum aparja kaspan aparqa cuerpumpi tukuy Chaynapi manta wanakuspa allinña kawsananchikpaq. Tanuyachisqa kanaykichikpaqmi heridasqa karqa. Qamkunaqa karqankichik, ha ovejakuna hinam. Kunanmi ichaqa Cristumanña Kichik, Paymi allin michiq Alma almaykichikta michichkan.